هفته گذشته کسی ازم پرسید به خاطر کتاب اینجا آوردم مسئله پرسیدن که در مورد صفات الله جل شانه داخل قرآن ید الله مغلوله غلت ایدی بما قالو یهود میگفتن دستای خدا بسته هست خدا میگه که دستای شما بسته بشن اینطور نیست بل یدا مبسوطتان دستها بازن الله دست داره جا دیگه میاد داخل قرآن میاد ثم استوى على العرش بر عرش استوى حاصل کریں صفات اللہ جل شانہ در احادیث میں عروض جمع اللہ جل شانہ در جہنم خواہ رحمان کو اس بھی گزارے جہنم جم میں سے چون دہل قرآن بھی یاد سورہ قاف جب یہ چی بھی گئے فتقول حل امتلاتی اللہ بھی فیب حل, حل امتلاتی پور شدی فتقول حل من مزید بیارید بیارید اللہ بھی پور شدی جہنم ہے نا بگر ہنوز بیارید در عین غرور الله جل شانه پاشو جمیزاره جمعش می قط قط قط بس بس بس بس وقتی الله اونو جمع میکنه دیگه فشار روش میاد دیگه بس بس بس نمیتونم إيه حالا الله پادر میگذاره اونجا حالا این إيه صفات الله جل شانه چجوری آیا آه، الله دست داره الله پا داره الله رو عرش نشسته الله صورت داره اینا چگونه هستن عقیده چگونه باید باشد عقیده اهل سنت چگونه بوده از در این مورد این همه چگونه چگونه هایی هستند سوال هایی هستند که بعضی آمده میگن برای دست دست الله جل شانو پا پای الله جل شانو رو ارشم تشریف دارد نشستن این عقیده عقیده مجسمه هست عقیده اهل سنت نیست اهل سنت میگویم سی عقیده اهل سنت دارند یک اینها ثابت اما چگونگی اونها ما نمیدونیم هیچ از اونها ما نمیدونه الله میدونه هر چی الله گفته درسته والله یعلم تعبیله الا الله و راسخون فی العلم یقولون آمنا به تعبیرش که نمیدونه الله میدونه اون حرف الدار میگه الله اعلم چگونه چگونه هستن صورتی هست پایی هست دست الله اعلم هر چی الله گفته به حقی اون درسته اون ثابته تفسیر ما نمیکنیم کار ما نیست این کار عقیده ایتی از جمهور علماء ائمه به اهل سنت سابقین اولین بعد گفتن جماعت دوم اینها منصوب به طرف الله جل شانه هم مانند قول امام مالک الاستواء معلوم والکیف مجهول والسوال عنه بده والایمان به واجب استوا هست چگونه ما نمیدونیم سوال کردن بدعت سوال نکن از این مورد در این مورد ایمان واجبه استوا استوا معلوم کیف غیر معلوم کیف معلوم نیست یا غیر مقدور قابل قد درک انسان نیست ایمان واجبه و ایمان بیاری جماعت سوم متأخرین گفتن گفت دست این یعنی قدرت الله جل شانہ صورت یعنی ذات الله جل شانہ این رو ملاکنه و توجیه کردن حالا آیا از اینا کدوم درسته این داخل بازاری انتشار بھی پیدا میکنه اگر انسان اعتقاد کرد الله دست داره برند دست ما پا مانند پای ما نشسته این عقیده مجسمه عقیده باطلیه هر چند نماز بخونی با این عقیده مفید نیست والله اعلم الله بهتر میدونه من چرا چون توجیه کردن که صورت الله برندمایی درست نیست لیس که شن الله میگه من چیزی نیست ولا تذیب لله الامثال برای ما مثال بیان نکنی شما مثال نزنی برای ما این عقیده علما اما متأخرین گفتن که منظور از دست قدرت به خاطری گفتن تا که عقیده باطلی که اون زمان ظاهر شدن تا جلو اونها رو بگیرن گفتن که ما دست رو به قدرت تعبیر میکنیم نه که حتما قدرت هست احتمال داره قدرت باشه احتمال به حد احتمال حتما دست یعنی من قدرت نیست چرا چون قدرت هر موجود در دستشه از انسان داخل دستش دست نباشه قدرت نیست خاطر این تعویل کرده فرقش با فرقه باطل اینه که اینا میگه قطعا نیست شاید طور باشه شاید نباشه به خاطر حفظ ایمان مردم عوام الناس این عقیده اهل سنت و جماعت کسی بیاد استوار به معنی کامل بگیره نشستن دست بانه اینها این عقیده درست نیست امام ترمیزی رحمت الله علیه وقتا جامع و ترمیزی عبارت یا آوردن علما رو دارن بیان میکنن اما متاسفانه بعض داره این هر توجیه به معنی اصلی میکنن و معنی اصلی توجیه کردن تعبیر کردن اینها درست نیستن هستن والله اعلم چگونه ما نمیدونیم امام ترمیزی رحمت الله علیه میفرمایند که در حدیث میاد الله جل شان پا داخل جهنم میگذاره نبی کریم گفتینا اما اشبه هذه اشیاء یه مثال این چیزها که داخل احادیث صحبتن میگه چگونه است اگه چگونه باید باشه میگه والمذهب فی هذا عند اهل العلم من الائمه میگه قول درست را در نزد علمای حدیث و علمای تجوری است به این صورت است که مثل سفیان ثوری مالک ابن انس سفیان ابن عوینا ابن المبارک وكيب وكي إن حضرات ميكا حيوش همينا أساطين علم حديثا فقهاء استمزورقان علوم إنها يجي إنها قفتوا وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء وقالوا بيك إن أحاديث روايت كردي ميشان إن أحاديث خوندي ميشان إن آيات خوندي ميشان وقالوا قفتوا تروى هذه الأحاديث إنها روايت بكنيد ونؤمن بها بإنها إيمان بياريما ولا يقال كيف اما نغوي چگونه هست دست الله چگونه هست صورت الله چگونه هست استوا چگونه هست از این چگونگی نپرسید شما ولا يقال كيف وهذا الذي اختار اهل الحديث این است که علماء محدثین علماء حدیث این چیز انتخاب کردن ان یرو ان یرو که روایت کنن هذه الاشیاء این چیزها روایت کنن کما جاءت به صورتی آمده و یؤمن بها به ایمان آورده بشه ولا تفسر اینها رو تفسیر نکنید ولا اتواهم شبه هم نیاری برای اینها کیفیت تاویل را نکنید هستن ایمان دارین چگونه الله میدونه کار من نیستی نظر کل علماء بوده سابقین بوده امروزه کسی بخواد توجیه کنه پس از علماء سابق امت اون دیگه راهش رو جدا کرده این از که امام تنویز رحمت اللہ علیه شاگرد ارشد امام بخاری امام ترمذی شاگرد ارشد امام بخاری داره قول کل محدثین رو به این صورت روایت میکنه میگه والله یقال کیفا نگو چگونه هست و هذا امر اهل العلم الذي اختاروه این کار علماء است این چیز رو انتخاب کردن و ذهبوا الیه و این نظر رها بوده مذهب اینا طور بوده کل علماء نظر شو اهل صحبت به همین صورت سفیان ابن عیینه میگه که آیات رو بخونید تفسیر ہوا خون رش تفسیر نہ کھلے گا لا بل عربی اور لابل فارسیہ نہ عربی تفسیر کھلی نه فارسی خود کھلی ان کی نام داخل خود کتاب اومد پس در اللہ الله جل شانه ایک پاکستانی شہری گفته اللہ کے باب میں غور کرنا کیا ہے اللہ اللہ اور کیا ہے وہ در مورد اللہ بحث کرے چیئے گناہ سے ویل کنے اللہ چیئے اللہ اللہ ہے پس چی اللہ بیشتر پہلے جستجو نہیں کہ اللہ چیئے اللہ اللہ ہے چون ازدار کے انسان والا تر ہے نگاہ کنی ساتھ ہو ایک خالقی ہے برای ساتھ کسی درست کر دیں درست ہے نا ایمیش داخل این ما خود شو ببینی اے داخل خود ساعت ہمون سانے دیدے میشے دیدے نہیں داخل انجا ہم نمیشے ساعت پس داخل این ذهن کوچک انسان در این عالم که انسان کل الله درک کنه درک نمیتونه همونجا دیگه همه چیزا روز قیامت در جنه معلوم میشن کیفیتا معلوم میشن و اونجا میرسیم ان